lagunak, zuekin otzartagoko izadi irratia. Gaur ostirala urtarrilak hogeita zei laugarren maila koek hitz egingo dizuegu. la, Karolina eta Laiak ingelesego ardurako dira. Naroa, eguraldien berri emango digu. Enolek urtebetetzen berri emango digu. Jasmin eta Lilianak asmakizunak esango dizkigute. Lander Granadosek gaurko albiste edo abizu eskeniko digu. Lander Lambarrik gure gaurko irratzaiaren inguruko galderak esango dizkigute. Eta ni, Junzi, zuen gaurko esataia izango naiz. Beraz, azteko ingelezeko hortatearekin usten zaituztegu. Good morning, Carolina Atalaya. Good morning. Good morning. How are you today? I'm fine, and you? I'm fine, too, thanks. Today is Friday, 26 January 2018. Two weeks ago, we celebrate Carnival, and we enjoyed a lot. Can you tell me what the weather like today? Today is Friday. She don't forget the umbrella. Do you know what's for lunch? Yes, of course. For a start, soup. For main course, chicken with potatoes. For dessert, fruit. Do you like soup? Yes, I do. And do you like chicken with potatoes? Yes, I do. And you? I love it. Which one is your favorite fruit? My favorite fruit are strawberries. Ok, let's continue with the radio program. Bye bye, bye, bye see, see you. Orain jakin dezagun gaurko eguraldien berri. Naroa, esango diguzu eguraldi egiten duen gaur? Bai, gaur amabi gradu markatzen ditu gure eskolako termometroak egun euritsua daukagu umez. Klasea, klasean geratuko gara jolasteko. Eta jarraian urtebetetxeak, enol esango dizkiguzu gaurko urtebetetxeak, gaur inork urterik betetzen aldu? Idu ditugu aste honetan, nahi derrek lelengoa mailakoak zazpi urte betetzen ditu. Kermanek lelengobe mailakoak zazpi urte betetzen ditu. Sandrak laugaran mailakoak amaika urte betetzen ditu. Urte askotadako eider Kerman eta Sandra urte askota dago denoi. Orain asmakizunen tartea dugu. Jasmin eta Liliana, esango diguzue zeigarkizunak ditugun gaur? Bai, baina lehenengo joan den azteko asmakizunen eta irratxaioko galderen ematxa esango dizkizuet. Lehenengo asmakizuna, loroa. Bigarren asmakizuna, pinotxo. Lehenengo galdera, zein izan da gaurko urrezko saldia? Bigarren galdera, zertaz datxea gaurko albistea? Irugarren galdera, Zenbat umek betetzen dituzte urteak gaur, laugarren galdera, zenbat gradu gaur, irabazleak hauez, hauek izan dira. Lehenengoko zikloko irabazleak kermanek uri arte lehenengo be mailakoak. Bigarren zikloko irabazlea izane gonzalez laugarren be mailakoak. Irugarren zikloko irabazlea Mohamed Santos bosgarren be mailakoak. Zorionak orain azle honetako almakizunen txanda. Ona hemen lehen taki, Pipitaki, papataki, zer zer den nor daki nik argia naiz eta badaukat indarra iluna sortzen dizu nire beharra. Berriro errepikatuko dut. Adiegon! egon! Pipitaki, taki, papa taki, zeoter den, nor nik argia naiz, eta badaukat indarra, iluna sortzen dizu ire beharra. Ona hemen bigarren asmakizuna, pipitaki, papataki, zerteren nordaki, bandera jaisten dut eta orduan hasten dut lasterketa. Berri horrepikatuko dut, adegon, pipitaki, papataki, zerteren nordaki, bandera jaisten dut eta orduan hasten dut lasterketa. gogoratu e erantzunak ondo idatzi eta gero postontzira bota e asmatzen duzuen. Jarraian gai ezberdinei buruzko gure albiste txikirako tardea, tartea dugu. Lander Granados, Esango diguzu ze berri dugun gaur? Euskarari buruz hitz dugu. Kontzientzia hartu eta euskaraz bizitzeko grina gero eta edatuago dago. Euskaraz bizi nahi duten herritarren kontzientzia hartzea handitzen ari dela dirudi azken urteoetan. Orduak egunak bakoitzak bere konpromisoa hartu du. Orain dela urte batzuk Euskararen aldeko egunetan hainbat ordu hartzen ziren Euskaraz bizitzeko kompromisoak hainbat herrietan eta batzuk orain hori egunetara losatu dute. Baina denek dute onarrian ezaguarri komun bat. Euskalduna, Euskaraz bizinaiz duen herritarra horretan kontsientzia hartzea. Horrekin lotuta, fil labur batzuk Euskaraz bizitzeko. Naia hainbat zinematen ikusgai izan dira hainbat emanaldi egin dira. Bimena amabian hasi eta bimela eta urte bitartere kontseiluak antolatuko Euskar Herbizi nahi dut film laburren legaketara aurkeztutako fil mutxo batek osatu du emanaldia. Fil laburren bidea ere Euskar Herbizitzeko nahia irudikatzea izan lehiaketa honen helburua. Euskal Herbizitzea ez da ikastea, bakarrik edo familiarekin txegitea. Euskara beretzea, zendam ikustea ere bada eta kirola egitea eta lan eta abar. Erretarregi Euskara beretzeko arrazoak eskantzen dizkiete. Filda burrek Euskaraz bizi nahi duten erretarrek pairatu behar dituzten egoerak kontatzen dira. Eta Euskara beretzea erabaki duten adorea eta jasotzen duten elkartasuna erakurtzen da, era berean. Eta orain... Urrezko esaldia! Entzunari! Zuk egin duzu, entzun ondo, zuk egin duzu, ezin duzu ea aitzakirik gabe maritzuen txokoan aurkituko duzue. Bukatzeko gaurko irratzaiaren inguruko galderak esango diz, dizkizuegu. Erne egon, lander lanbarri, esango dizkiguzu? Lelengo galdera, zenbat umek betetzen dituzte urteak? Bigarren galdera, zer buruz doa albistea? Hirugarren galdera, nori izan da gorko esataria? <clears throat> Laugarren galdera, zenbat gradu daukagu gar, hemen amaitzen da gure gaurko erratzaioa. Entzun lagunak, gorkoaz gure egin dugu. Ondo pasatu nahi zenok edo lagan. Agur! Agur. Thank you.